ndabaramukije nongera ndabipfuriza umwaka mushasha mwiza mwebwe mwese muri ko mutegabiri radio isanganiro eka mbere nongera no kubaha ikaze mu kiganiro umuyange ikiganiro kiba yagira bijanye n'uburimyi n'ubworozi hano mu gihugu cacu mukagikurikirana ku munsi nk'uyu nkano mango umuyange uno munsi tugaruka ku gitegwa njabukamazi kinazana amafaranga y'agaciro atari make mu gihugu arico ikawa mu gihe urunani mpuzamashirahamwe rw'abarimyi b'ikawa senake murima w'isangi bariko barabira hamwe uko umwaka turangije wagenze harabonetse ko hari ibibazo byinshi mu bijanye n'igitegwa c'ikawa aho naho tukavuga nk'indagurika ry'ibiciro ku masoko hamwe mbere n'ibijanye n'umwavu eka mbere n'umuti wo gupompa ikawa utabonetse neza muri uno mwaka turangije mbe mu mwaka turangije umwimbu w'ikawa woba wagenze gute mu bihanze abarimyi b'ikawa niki urunani rw'amashirahamwe y'abarimyi b'ikawa bafasha kugira umwimbu bandanye uba mwinshi ho hakaba hari imigambi iri kitegurwa izofasha abarimyi bikawa muri kubu na kazoza ibyo bibazo n'ibindi murabironkera inyishu muri kino kiganiro umuyange mwateguriwe nanje medari niyo nkuru sangwa ikaze aratubwira ibyaranguwe mu mwaka uheze mu ntumbero yo gufasha abarima ico gitegwa cikawa eh haranguwe ibikorwa byinshi mu runani mpuzamashirahamwe y'abarimyi bikawa senake muri mawisangi twohera nko kubijanye n'amashirahamwe y'abarimyi bikawa aho muri uyu mwaka twashitse ku ntambwe idasanzwe tukashiraho ikigega cyo kuziganya koperative yo kuziganya no kugurana na y'abarimyi bikawa e, bita sekabu hanyuma abarimyi b'ikawa kandi tugashobora kwigurira ikoborero ry'ikawa tukongera kandi tukavukisha amashyirahamwe y'ugwaruka e, hamwe n'abagore abo rero tukaba turiko turabategurira imigambi yo kubateza imbere no kububahura mu bijanye n'inzego kugira ngo tuzoronke abadusubirira mu minsi iri imbere e, kuko tubona yuko ikawa zirimo abantu bashaje cyane ikindi naco ku bijanye n'amashyirahamwe nuko havutse amashyirahamwe ni nani amakoperative kugira ngo turabe yuko imitumba yose yo bifise ama amashyirahamwe y'abarimyi b'ikawa e, ku bijyanye n'amashyirahamwe twavuga kandi yuko tworohereje abarimyi b'ikawa kugira ngo baronke inkuru eh, na cyane cyane dukoresheje amaradiyo atandukanye eh, hanyuma turongera kandi turagira rusansuma rw'abarimyi b'ikawa bafise amatelefone kugira ngo tuze turabaha inkuru zigezweho dukoresheje SMS ico rero e, ni igikorwa gihambaye cyane ibindi bikorwa twakoze n'ibijyanye no kugwiza umwimbu igikorwa cyo kugwiza umwimbu cyagenze neza cyane mugabo tukabona neza yuko hagiye haribonekeza ibijanye na fraude aho umwimbu twavuga ko woba waragiye mu bihugu bibanye tukabona rero yuko senake birimo wisangi mu myaka itanu imaze ariyo ikora ibikorwa byo kugwiza umwimbu bimwe byo kuvuga yuko umwimbu zuragabanuka gushika ku matoni ibihumbi bitanu vy'ikabisoka hanze byahavuye ubu rero tukaba tugira tugwane muri uyu mwaka no kuduza umwimbu gushika ku matoni ibihumbi mirongo itatu vy'ikabisoka hanze kuko twasanze bishoboka turavye aho twari tumaze kugera ubu muri uyu mwaka kuko twagera ku matoni ibihumbi mirongo bibiri na bitatu bikaba ishoka hanze eh, ikindi ni uko twagwijije imivyaro myinshi y'ikawa iyo mivyaro y'ikawa ikaba yashika imiliyoni zine zirenga ikaba yaratewe yose ubu rero mugabo ku mibyaro yakozwe muri uyu mwaka tukabona ko hariho ikawa nyinshi zikiri mu mapepinyeri zitarategwa turiko turiga ingene twokwiga uburyo muri wa mugambi wa leta n'abarimyi b'ikawa wo kunagura igisata cy'ikawa ko twogerageza kuraba ingene abarinyi bazishaka twozibashira tukazibashikanira ku kivi kugira ngo bazitere umuyange ah. murimyi mworozi tuyagire abarimyi bikawa rero ngo kuvaho ico gitegwa gishiriwe mu minwe yabikorera utwabo ngo harabaye akajagari kuko wasanga haboneka abahungabanya abarimye mu kugura ikawa mu binywabi bigasigurwa na Kizimana Jean d'Arc umurimyi w'ikawa abarimyi bikawa barafise ingorane cyane ingorane bafise zihagaze cyane cyane kuko igisata c'ikawa aho kigiriye mu minwe yabikorera utwabo harabayemwo akajagari ikawa bakiriko baratangura barazikora kuzikorera bamaze kuzikorera hanyuma zimaze guhishira hagaca haboneka rero abaguzi benshi bazana iminzane mu mihana bazana iminzane ku mabarabara ibiciro bagashinga ibiciro bishakiye umurimyi rero akajuragira ukamenga isoko twebwe dushorera ko si yabo bantu nabo bashorera ko akaza amubwira ko amuha amajana atandatu n'itanu hanyuma mbere nibo benshi banayabaheraniye ntibanayabahe ikawa ugasanga uyu munsi zigura igiciro amajana atatu ejo atatu n'inani hirya y'ejo amajana ane ugasanga rero abarimyi baracuragirika izo ngorane rero ziriho mu barimyi nk'ubu turi ko turategura kampanye y'umwaka wa bibiri na cumi n'indwi ariko nk'abajejwe intwaro baragerageje kubivuga barabivuze mu majambo mugo nta cemeza bashira ku mabara canke aho hantu ivyo bibera ngo abo bantu babihanize ko uwo bazosubira kuhasangana umunzani azofatwa ni ukuvuga ko rero twebwe dufise iminzani y'amakoperative kuko nk'ikoperative yubakiye itonorero iba ifise amasantere do koregite ikorera ko kandi ariko iyo leta iriko iratoza amakori ihita no kuri twebwe abo muri koperative ikatwaka amakori bya bisuma babonye uwo muri komine aje baca banyegeza iminzane bahengera ararenganya bakamanika iminzane urumva rero ivyo vyose bituma rero na twebwe mu kudandaza tutadandazanye umutima mwiza canke ngo twegeranye umwimbu neza kuko tuba dufise abariko baraducamo bavamo bashaka kutwononera none eh, kuki mubemereraho mukabaha iyo kawa ryanyu canke muregera nk'abajejwe intwaro ku rwego muba muri ko kugira ngo mubashikirize icyo kibazo cyanyu bagitorera inyishu yego cyane turabibabwira mugabo kubera ko amakomine nayo ari haca atorera koyoko baca bitoreza ry'amafaranga ku munzani bakabaha ibihumbi mirongo itanu ijana ah, umukuru wa komine aca avuga ati none ubwo butunzi bwinjiye muri komine ni buke kugira hariya mu kirere ngo ngo uminzane ngo nimumanure ngo uwo muzowusangana ngo mucamande iyo yinjiye muri komine yiwe nta kindi twebwe rero natwe tugaca tuhabonera ingorane rero tuvuga yuko muri make abarongoye ah, komine baba baryamira abarimyi b'ikawa hamwe hamwe barabajyamira hari aho babija inama n'aho babaryamira kuko iyo arinze yishakira ubwo butunzi ko bwinjira muri komine mugabo ntarabatiye amakoperative yo yaratanze intererano kandi yarafise uburenganzira twitangira kuko twamaze kuronka n'ifu ariko ibyo ntibabiraba bagaca badutoza amafaranga nka bya bisuma biriko biranyaga binyaruka kandi bihonyera ku gakanu abarimyi none n'igiki mwumva musaba kugira mwebwe nk'abarimyi b'ikawa ikawa yininjiza amahera y'agaciro mu Burundi n'igiki mwumva musaba kugira mworoherwe icyo dusaba uko leta ni umubyeyi wa bose nihagurukira icyo kibazo cy'abo bantu baza guhonyera ku gakana abarimyi bakababuza kuronka amafaranga aziye hamwe bakabaha ubufaranga bw'intica ntikize kandi bakabubaha nabi ayo mafaranga agahera ata mugambi bayakoresheje hageze ko abana baje mu mashuri ugasanga abarimyi barakenye barabuze icyo basubirisha abana mu mashuri barabuze icyo bagura imbuto barabuze aho rero leta yari ikwiye guhagurukira icyo kibazo kuko iyo abanyagihugu bakenye na leta nyine irahagirira ingorane mu bumanuko bw'igihugu ngo igitego cikawa cifashe neza hama ubu mwitunganije gute mucane cyane muri kino gihe c'ipompa muri rusange ipompa twaramaze kurirangiza rya mbere hanyuma ubu naho duhaye tuba turi imivyaro tuyikura mu mapepiniere tuyijana kuyitera aho yagenewe guterwa hari ingorane mwamwagiye murahura muri uwo mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu mu kugwiza umwimbu e, mu bisanzwe ikibazo twagize gusa ni n'iri pompa imiti y'ipompa rya kabiri niyo itarashobora kuboneka arashika kandi muri iyi nama twarimwo baramaze kutubwira yuko bizohava bitanakunda ko ipompa rya kabiri riba kuko imiti nukuri baraduhaye umuco ko atakwishobora kuboneka kubera ko byagoranye iyo iva n'abayikomanda naco gituma rero iyo yaciye ibingorane ku barimyi no kuri ico giterwa cyikawa kuko kirashobora guhungabana gatoyi kubera ko ikintu cari kimenyerewe gukorwa inshuro zibikakorwa inshuro imwe haca haboneka ico hava cikika mu kiza kigahava kiconona igiterwa cacu ni giki none musaba kugira izo ngorane kumbe naho zaje ntizize zigaruke twibaza yuko ababijejwe bogira kigoro kugira ngo ibyo bintu vyashitse ntibize bisubire gushika kuko no mu twara twarasabye yuko bitosubira kandi nabo nyene ababijejwe baratwemereye yuko ibyo bintu bitazosubira kuko nahandi habanje kuba ah, ikibazo hagati y'amashira hamwe e agomba gusitana mugabo baraduhaye umuco ko byagabanutse babitoreye inyishu ku buryo bitazosubira kuba mu ntara ya muyinga ngo nabone babandanye bahimiriza abarimyi gukorera ikawa hama naho ngo kuba ariko baradebukirwa mu gukorera icyo gitegwa namire Jean Pierre abasaba nyabuna kurushirizaho inguvu mu mu ntumbero yo kuronka umwimbu mwinshi iterambere tugeze ko no guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bashobore kwiteza imbere bonyene hamwe no gukora igitegwa c'ikawa kandi eh, bongere bashobore no gukora ibindi bitegwa byotuma bisahiriza mu miryango yabo nibaza yuko ubu turakora no guhimiriza kugira ngo baje muri sekaba bashobore kuronka aho batora akadeni mu bisanzwe n'ivyo tuko turakora ubu hama no n'uko ibipimo byabo bo byongereza gusumba uko byahora muyinga ubu twaheruka bavukayo benshi mu barimyi bariko barijukira cyane cyane kurima ivyamwa kuruta ibi vyakawa ni iki ko murakora kubera ico giterwa ntigiyave kigenda burundu byose birakenewe byaba ivyamwa canke ikawa ni ukuvuga turabahimiriza iyo bariko batera ivyo vyamwa nuko bohava bagira igipimo c'ikawa kizofasha kuko imiti ikora ikoranye iyo bateye ivyama vyonyene ntibaronke eh, ikizobasahiriza mu kuzana amahera y'agaciro bituma bo bahomba n'igihugu kigahomba eh, uretse kuba mwinshi cyane mugabo umwimbo turabona yuko uhari ndabateye akamo ndabasaba yuko batoza baracika inkokora bivanye n'ibiciro ko bigenda birakoroka kenshi na kenshi ibice bikorotse abarimyi turakunda gucika inkokora mugabo ibyo nibyo natuma tubahimiza ati ntimucike inkokora ejo canke hirya y'ejo ibiciro birashaka guhinduka ni ukuvuga n'ikawa yaba wayisibije uzobura aho ukura ikigufasha turabwira rero abarimyi bose bahurikiye muri federasiyo iteye intambwe yuko bokwitaho igiterwa ntibasamazwe n'ibiciro bizo birahindagurika ku munsi ku munsi abarimyi b'ikawa ubu barafise ikigega cyo kubitsa no kuguranana arico bise sekabu icyo kigega rero ngo kizofasha abarimyi kugira baronswe akadeni ntibasubire kuza baragurisha ikawa ikiri ku rushugwe Serge Habyarimana ni cegera cy'urongoye ugwego nshingwantwaro muri microfinance sekabu cyambere twamenyesha nuko sekabu zabaye ingufu z'abarimyi bikawa bo bagiye hamwe bagatanga imitahe kayegeranya bivanye n'ingorane twari dufise cyambere kuronka byadutuma tugira urushugwe rw'ikawa cya kabiri amafaranga y'amahemba ku makoperative dufise yazatevye arico twagiriye hamwe kugira ngo dutorere umuti nicyo cyizere rero dufise yuko ubu unya umurimyi w'ikawa adafise ahantu yitura kugira ngo ashobore gufata akadeni mu kurimisha mu kwamuza mu mu gusasiza no mu kwamuza ikawa hageze guhemba muri ico kigega harimo n'ayo makoperative yubakiye amatonero n'ayandi yegeranye umwimbu yarafise mwahisemo imitahe nayone akaba afise uburenganzira bwo kuja gutora amafaranga yo gukoresha be no guhemba abarimyi coba ari gishasha mu barimyi b'ikawa ni igiki mubona kizofasha cyane cyane urya murimyi muto muto arima ikawa kubw'igihugu murakoze cyane ni gishasha cyane kiri mu vyo mu ntumbero amashirahamwe y'abarimyi b'ikawa yari yarihaye kugira ngo dushobore gutera intambwe dutere imbere vy'ukuri kuronka amafaranga yo gukoresha bituma amakoperative yahora ahomba kubera inyungu z'umurengera ku gufata amafaranga mu yandi mabanki bica bihava igiciro cy’ikawa kikiyongera umurimyi nawe akabona ko gutera imbere akava ku ntambwe imwe agatera iyindi icyo kigega muzotanga n'amadeni ku barimyi b'ikawa neza cyane ni nabo bari ku rugero rwa mbere n'akarusho kadasanzwe ku murimyi w'ikawa agiye gukoresha mu gahawa ideni aritora ku mahera icenda ku ijana Tangue. ikiganiro n'umuyange uno munsi turiko turabira hamwe uko igiterwa cyikawa cifashe tukarabira hamwe na cyane cyane ingorane zagiye ziraba zikazingamika ico giterwa kiri mu biterwa bizanira igihugu amafaranga y'agaciro hari bisata byinshi mu bijanye n'ikawa ugasanga benshi ntibazi nicyo bimwe bimwe muri ibyo bisata bikora nirandekura makeri arongoye Intercafe aratubwira ico Intercafe ifasha abarimyi b'ikawa Intercafe ni ihuriro ry'abantu bose bakora mu gisata ikawa ni ukuvuga abarimyi b'ikawa abatonora ikawa abakobora ikawa abazishora mu mahanga n'abazikaranga abo bose mu Burundi barahari kandi bacahurira mu rwego rwitwa Intercafero igisata cy'ikaje mu minwa bikorwa utwabo ibikorwa byose byakorwa na Osibu hanyuma urupapuro rwerekana ingene bushira mu gimwe bikora twagitata cikawa ico byerekanye byerekanye ko osibuka yari imeze itari gikwiye gukora uko imeze kuko yarakorika ibikorwa byo eh, gukurikirana gisata cikawa ikongera ikajya no mu bakora ibyo abandi bigenga bari gukora niho havuye rero ko osibu isambuka hanyuma bagaca bacamwo ibice bibiri hakaba arfik ariryo jisho rya leta mu gisata cikawa na interprofession arfik rero ni jisho rya leta intercafe nayo na n'abo bose bakora mu gisata cy'ikawa abo twokwita ba pirive ni ukuvuga ko ni inzego zibiri zitandukanye bamwe ari igisho rya leta abandi bakora ibikorwa bya misi yose byo mu ikawa interikafe rero ngo niraba ibijyanye n'ibya nkenerwa mu bijyanye n'ikawa aho rero ngo ingorane zimwe zimwe zikunda gushika ngo zobazwa interikafe bigasigurwa na ntirabampa joseph arongoye urunani senake murima w'isangi mu bisanzwe interikafe niyo isanzwe izana imyavu igatanga gutanga amasoko ubu rero icyo nabamenyesha uko twandikiye leta eh, yuko eh, eh, umwavu watevye hanyuma tukandikira leta kandi yu, tubimenyesha yuko hariho ipompa rya kabiri ritabaye ivyo navyo birafise inkurikizi cyane ku barimyi b'ikawa na cyane cane yuko ikawa nyinshi zizohungurukira hasi izindi zigatobagurwa n'ibifushi aho rero turavuga yuko uyu mwaka tudashobora kuronka umwimbu mwinshi kubera ibikorwa byabaye bitagenze neza neza ku bari bajejwe kuturonderera ifumbire tugasaba rero leta eh, ko yogerageza igafasha mu ico gikorwa kugira ngo abarimyi b'ikawa bapfume bagire ifumbira rya kabiri mugo tugaca turigirira rimwe nko mu kwezi kwa gatatu hanyuma mugabo ibijanye n'ipompa vyovyo ntibinakibaye naho imiti yoshe kuno munsi abarimyi baridoga kandi ibiciro ngo birahindagurika baba bashaka canke baba bakeneye ko boronka nawe nu vyinshi kuvyo baba barakoze ni giki mwebwe nk'abarimyi mufasha abo bandi barimyi kugira ico giciro kigume hamwe bishobotse kidaduge ku murimyi muto muto murakoze cyane ibijyanye n'ibiciro bigenda bifatana n'ibi byo gushyira mu minwe y'abikora twaba igisata cy'ikawa ubwa mbere eh, hatarinjiramo abantu benshi cyane eh, mu gisata cy'ikawa eh, bafise amatonorero ikawa zashogwa n'abarimyi b'ikawa bakoresheje ikomite igejwe kudandaza ikawa ku isoko mpuzamakungu y'abahinga bari bashizeho ni hamwe mwabona yuko abarimyi b'ikawa bashikirwa n'amajana atandatu ku kiro ubu rero kubera ko byinjiyemo abantu benshi baratubwira bati ntimuturabira mu nkono ati twebwe ubikawa iri liberalize harimo ubwigenge ati ubu rero iby'ibiciro ntimuturabire mu nkono ngo mumenye ivyo ari byo naho ibiciro rero bishingwa eh, bijya biciro bishingwa bivugwa mu ndwi zibiri cyangwa mu ndwi imwe nta shimikiro biba bifise kuko ibiharuro bikoreshwa twavuga yuko eh, ari ibiharuro biba bije atafatiro ataho bifatiye eh, kuko hariho ibintu byinshi usanga birimwo byisungwa muga atari ibiharuro by'ukuri nta biharuro byukuri biba birimwo aho twavuga nko kwisa Virunga umwimbu uzoboneka mu mwaka kandi ubutaraboneka tukavuga nk’ibijyanye n'ivyo bita ama differentiel ni ibiharuro bafatira ko kuturusha canke bagakuramwo kwikawa nziza ya kanovera ari nziza barakongera amafaranga ari mbi bakayagabanura ibyo rero dushira ikawa ku matonorero ntibigera bakwereka eh, n'amasezerano y'ubuguzi kugira ngo umenye ati mbega mwagurishije kurangahe mu byukuri ngo habe ku mugaragaro ibintu bije ahabona bacakubwira bati ntibikeneye kumenya amasezerano yanje kuko nta mutahe dusangiye aho rero mugabo bakihenda kuko umutahe nyamukuru ziba ari izo kawa umurimyi w'ikawa yazanye kuko ayo mafaranga yabo nta nayo baba bakoresheje kuko murazi yuko ikawa tuzitwara bakaduha amaresi bakaduhemba inyuma y'amezi umunani cyangwa icyenda urumva ko mu bisanzwe aho harimo ikibazo hanyuma rero mugabo eh, ibyo bintu vy'ibiciro turiko turabikorerako na cyane cane ko leta mu biganiro turiko turagira yemera yuko hosubira kuba amahemba abiri kumwe kwa kera aho abarimyi bahembwa avance mu nyuma isoko imaze kuboneka neza hakaba ibiharuro abarimyi bakazohembwa igiciro cya nyuma gukora ibyo bikorwa byo kurondera ibyankenerwa by'ikawa no gukurikirana iterwa cy'ikawa mu barimyi hakaba ariho rero n'amasezerano hagati ya Enter Cafe na Senake murima w'isangi yo gukurikirana igiterwa cy'ikawa rero eh, aho ibintu byagiye guhinda guhinduka nuko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu arufike yafashe ingingo y'uko ibikorwa byinshi nterekafiyo ariko yagombye kubishyikira aho rero ingorane zose zihari uno munsi biva kuri iryo kete ryanditswe n'umuyobozi mukuru wa arufike ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatatu mu yandi majambo make arufike ishaka kuba uwujejwe iby'amategeko yongera ajya n'ibikorwa bya misi yose e, mu gitego cy'ikawa ibyo nabyo nibyo iyo strategy ya privatization yari yagereje gukuraho kugira ngo yerekane ko bamwe bagejwe ibikorwa byabo abandi ibikorwa bajejwe abarimyi baravuga bati nimwe mwobaha haba ifumbire canke umuti wo gupompa ikomeye bishobora ko twese byakugerageza kubaza ababigiye cyane cyane banki nkuru y'igihugu ingana amafaranga yoneka koko nta buryo twokumva ko ibyankenerwa by'ikawa byobura kubera amafaranga y'agaciro kandi amafaranga y'agaciro ava mu ikawa nyene byafashe umwanya muremure ku buryo naho twarondeye ababizana baronsa amafaranga batevye ariko ntacyo tutakoze ubu rero ikibazo gihari ni uko naho ibyo byankenerwa byoza byoza igihe cyararenze tutagishobora kubikoresha muri senake bavuga bati ico kibazo kiri mu minwe yanyu umurimyi afata iki yizera iki eh, twe tugerageza kubisigura murumva ko izo mvo zose ntizavuye kuri twebwe abarinda bikawa ngo ntibadebukigwe ngo ahubwo nyabuna nibakomeze ngo kuko nubwo bataronse umuti wo gupompa ubugira kabiri muri Enter Cafe ngo bariko bakora uko bashoboye kugira umwimbu uzogwire n'ubunyene uwurongoye Enter Cafe ari we ntirande kura makere abanye nk'ubu turabumvisha neza ko ibijyanye no gupompa ubugira kabiri byo byo byarenganye ntibigishoboka imiti naho yoshika gupompa eh, abanyagihugu uh, twara ko batagishoboye gupompa ubu mugaye bijyanye n'ifumbire eh, turabiza kuko muri iyi poroje ya banki mundial izofatanya na leta y'u Burundi eh, hariho ifumbire twarondeye twibaza ko yo mu mpera z'ukwezi kwa mbere cyangwa mu ntango z'ukwezi kwa kabiri zoboneka bashiye gufumbira mu kwezi kwa kabiri no mu kwezi kwa gatatu ibyo twabigize twarakomeye amashyi kugira ngo turabe ko ikawa zezo uyu mwaka zidodupfa ku busa ngo zipfe eh, leta nawe ntigire icyo hatora kuko tubona ko zigumye uko zimeze zidapompwe zishobora kumira ku biti canke zikumira ko naho nizo bazahishiye zikamugwa mu mwaka ukurikira natwe twozibaza kuko inka murazi ko yamikamwa icyo yariye mu gihe zitofumbirwa zishobora gupfa zigapfira ku biti canke zigahunguruka canke izo bazahishiye mu mwaka uza izo vyoba bigoye ko zishobora kwama kuko ataco zaronse eh, zifungura ikawa iri mu bizana amahera y'agaciro hano mu gihugu cyacu namwe murumva yuko mwagize ingorane z'ayo mahera y'agaciro mbega izo ngorane zaguma ziri hejuru mu makete ntibona yuko umurimyi w'ikawa ujya muto muto ari we azohahombera canke imbere n'igihugu kikahahombera ni igiki none mwosaba haba iyo leta canke yabarongoye banki nkuru y'igihugu kubera ibyo byose biboneke kumbure umurimyi muto muto nawe aharonkera koyoka canke akaronkera akarusho turasaba cyane ko mu gisata cyikawa hatarakwiye kuba ivyo vyankenerwa vy'ikawa bivuye ku mafaranga yabuze kandi ayo mafaranga yabura aba yavuyeho nyine ibyo rero tugasaba abarimyi ko bokwihangana kuko twe icyo tugejwe ni ugusemerera twibaza rero ko nabo babijejwe bamaze kubona ibyo bibazo ko bishyitse nibaza ko mu minsi iri imbere bazobishira imbere kuko eh, icyo gihe bibaye gutyo abarimyi bikaba barahomba koko ariko na leta nta kunguka ihatora kuko ibyo yari ikeneyemo ntagisubira kuronka ntimubona yuko abarimyi bashobora gucika intege ejo canke hirya y'ejo ico giterwa c'ikawa bakanagiheba kukirima birashoboka ikintu gitunze igisata c'ikawa mu Burundi cyane cyane mu bya mu byerekeye uburimyi ni uko nyine abarimyi bijukiye amashyirahamwe y'ibikawa abantu iyo bari hamwe ukabasigurira ikibazo baragitahura n'ingoga gusumba kubwira umuntu umwe umwe rero twibaza ko ku bijyanye n'aya mashyirahamwe ingorane zama zibaho si ubwa mbere zoba zibaye tubasaba ko bihangana kuko eh, n'ubundi umuti si ukuziheba kuko nabo bazihebye ingorane ntizireka kuza no kubaza ko nabo kuko mu gihe atakindi bari busubirize kibazanira amafaranga nk'ikawa zahora ziyazana naho nyine haba izindi kuko murazi ko aho abarimyi b'ikawa bari bateye imbere eh, utuntu twose eh, imigambi bashobora kurangura bayirangura bakuye amafaranga mu ikawa kuko ayo mafaranga baziye rimwe atari bimwe by'uko agenda bamuha duke duke duke duke nk'ibindi biteye gushora ku isoko amafaranga yegeranye agirira akamaro umurimyi gusumba uko ibindi biterwa biyazana icyatumye rero umwimbu utaba mwiza ngo n'ibiciro birimwo aho naho muri senake murima w'isangi ngo bariko barakorana na leta kugira ikibazo cy'ibiciro ntigisubire gutera ingorane joseph ntirabampa arongo w'umuryango wa Senake murima w'isangi twahereye ku mahera amajana mugabo ibiciro bica biraduga twari ku masente ijana na mirongo ibiri n'umunani mugabo ikawa ubu zigeze ku masente ijana na mirongo umunani mbere kuva mu kwezi k'umunani ukwindwi ikawa zatanguye kugurishwa e, ikawa zaduze cyane mugabo twebwe bamaze kutubwira ngo badukuyemwo two twe twaba twamaze guhembwa ayo majana murumva ko naco ari ikibazo kidasanzwe turiko turashikiriza leta iturabire ingene urudanda rwagenze hanyuma tubone ibiharuro umurimyi yari guhemberwako hari ikindi kibazo cyamatongo abagiye batera amakawa mu matongo atara yabo ikibazo ubona yuko kiriko kiratera ingorane mu barimyi b'ikawa na banyina amatongo ico coco ni gute muri ko muragitorera inyishu mu bisanzwe icyo kibazo gikomoka kuri leta yafashe ingingo eh, yuko hogwizwa ikawa mu Burundi eh, hanyuma ishitanga itegeko ryuko ikawa zoterwa ku mabarabara abarimyi rero barazitera mugabo wunebwe abandi bakahiterera mu iryo tongo ryiwe eh, ryari itegeko rero ry'umukuru w'igihugu kandi n'ubu twimvira yuko yuko leta igumaho naho uwo mukuru w'igihugu yaba yarabivuze yagiye batawuhari leta igumaho icyo ni ikibazo rero kiriko kiratera ingorane mu barimyi b'ikawa mbere imanza ni nyinshi cyane ubu rero ikibazo gihari abantu rero batanguye kuryoherwa n'igiterwa c'ikawa aho ugiye gushaka kuzisubiriza baca bavuga bati ntuzisubiriza mu itongo ryanje hanyuma abandi nabo baca bareka kuzikorera baca bareka kuzisubiriza kubera bavuga bati nca mpomba kubanye n'iyo kawa icyo rero ni ikibazo twebwe muri senake muri rusange tumaze gushikana kure hanyuma mugabo inyishu turabona ko yatebye kuboneka turi ko turagerageza rero ngo twongere tukivyure tubwire abategetsi bagifatire ko ingingo eh, kuko turabona yuko hagiye kuba induru zitari nke ku rubuga ntiworaba ko abarimyi b'ikawa e, nabo bene amatongo bariko barasubiranamwo dusaba leta yuko yodufasha kugira ngo icyo kibazo kive mu nzira amazi atararenga inkombe ni giki umurimyi no munsi yo kwizera na cyane cyane muri uwo mwaka tugiye gutangura bibiri na 2017 kuri ubwo burusho bwose afitiye uburenganzira igikorwa cumurimyi w'ikawa ni igikorwa kivuna cyane aho usanga ingufu ashyiramo mu ikawa zitajyanye n'amafaranga ahembwa eh, aho rero eh, murabona yuko umurimyi w'ikawa kugira yimbure ikiro kimwe ashyiramo amahera amajana ane na cumi n'icyenda hambavu y’ibyo ni uko muri senake muri mawisangi turiko turagira imigambi y'iterambere hanyuma iyo migambi y'iterambere rero ikaza gusahiriza mu rugo rw'umurimyi w'ikawa kugira ngo yiteze imbere ku bijanye n'ibiciro rero vyovyo amafaranga rero turizera yuko abarimyi b'ikawa uko ibintu biza birahinduka ko tuza turabavugira uko leta itwumvira ariko ibintu bizohinduka hanyuma abarimyi b'ikawa bakaronka amafaranga afadika ku giciro c'ikawa yabo tugasaba rero ko abarimyi b'ikawa nabo bagerageza gushiramwo inguvu e, mu gukorera ikawa yabo hanyuma ntibihebure kuko ibikorwa biriko birakorwa kandi imbere ni heza nino ngaha duce turangiriza ikiganiro umuyange kuri uno munsi ndabibutsa yuko twariko turabira hamwe ku kubijanye n'ingorane ziri mu gitegwa cikawa mwumvise ibitari bike na cane cane n'ibiriko birakogwa n'urunani mpuza amashira hamwe rw'abarimyi b'ikawa kugira umurimyi w'ikawa ikawa ahari hose yorohegwe na cyane cyane agire n'umwete mu kurangura